Ó, meg szívide, hogy a tiga nem így tök, de úgy nem csak. Mert a KULTUR ALEA Behin bazen, pipas sagua. Pipas bereziada hilargian bizi da. Pipasek kanabera bat badu. Kanabera berezia da. Kanabera magikoa da. Kanabera magikoa amatxik eskainizion. Amatxik kondatu zion duela aspaldi. Kanabera... gaztan bitka iso egunon. Egunon. Pipas eta kanabera magikoa. Izeneko liburua plazaratu duzue, elkar argitaletxarekin aurrendako egineko liburu bat da, iru sei urte bitarteko txikientzako hain zuzen, eta mm, lehenik eta bain, e, esango gu ba, etzarela bakarrik izan liburu honen atontzen, testuak zuk idatzi baititu zu, baina Alexandra Tabuloren e, baideia batetik ateratako liburuzka bat dugunako ez ezta? Bai, hori da. Uh, eh, Aleksandra, dozandra, <laughs> hasi zen uh, duela amak urte, orduan, sagutxiki, horren ideiarekin, mahasten, Eh, Sagu txiki horrek jadanik kanabera magikoa zuen, hilarri baten gehinan zen, eta ala, hasi zen hola, mahazten, bakarrik, ez baita mahazkilaria bera, eta denbora pasa zen, eta beti atxikidu ideia hori, Sagutxiki hori plazaratzea liburu baten bidez, eta urteak pasa dira eta duela bost urte edo elkartu zuen um, peio etxe behen elkarrekoa eta berekin eh, Berak behiz uh, edo eman zion eh, pentsatzeko bai, isa gutxipi hori ba, berzela zerbait egin, horrekin eta orduan eh, segitu zuen, eta, mm, eta beste pertsonai batzu atera ziren ere, amatxia, uh, eh, irusta harana, feola batzu, elementu batzu zituen. Eta, eta, eta, gero, ni ahibatu naiz, eh, elgar dugu, eh, nola, nola ezan eh, ez uste baien ba, bai ez edo eta orduan eh, hitz egin dit bere proiektuaz eta erran dit bilatzen zuela norbait eh, eta dizela ezin atxemanez e, Euskalduna izan behar nahi, nahi zuela izaitea pertsona hori um, idazteko, kantatzeko ere bai, eta pentsatu zuen kantu bat izan zela liburuskan, eta ipatu zidanean, be, nik nire baitan, ba, ametsuri nuen uh, txikitatik, uh, eh, Aukendako liburu bat idatzi nahi nuen, eta kantatzen dut ere bai, orduan zen pixka bat bo, dugu, eta erabaki dugu, bo, zergatik ez dugu entzatzen, eta bo, aski, aski fite pasada gero dena gure artean. Andereña ere baitzara. Bai, nintzen. Bai. <laughs> bai, uh, lan egin duzu. Bai, bai, bai, lan egin dut zazpi dozortzi urtez eh, aur, eh, bai, irurtetik, bo, be, bai, lehen bai lan. Pipasek, mela pimpirina, kirukatxalin gorria, babua pormatua eta pampopotioka agurtu ditu. Pampopotioka agurtu ditu gero peio etxeberrien txartek esan digu, eh, eh aur literaturan eh, hemengo euskara, eh, hemengo euskaran idatzia diren liburu gutxi badirela, badela lan, askotan, ba, aurrei liburu bat irakurtzerakoan iztegi mailan, gurasoak behartu baikira ez, Itzen aldatzeko, ulertarazteko gure seme alabei, alde hortatik ikustu zu alako urratx gehiago eman barko liatekela. Bai, efe, uste dut, gero nik asteko ere gogo hori nuen uh, gisa eta guraso gisa ere uh, liburuak irakurtzen nituenean uh, eh, augei, usu egokitu behar nuen uh, Uh, bai batzutan aberaz da, beste iztegi bat entzutea, beste formulazio batzu, baina ongi da ere ukaitea Eh, liburu bat edo bi edo gehiago uh, hemengo, fe, bai, ipajaldeko gehiago eh, euskalkian edo eta nik hori nuen hori talde batetik ere uh, amets egiteko gogoan handia liburuen bidez eta bo, ez ditut liburu guztiak ezagutzen, eh, baina nit, nituenak uh, azteko bon, pixka bat uh, eskaz bat senditzen nuen hortik eta hola. Beraz, e, esango dugu liburu hau e, eh, ametxetaz mintzo dela, e, bidai bat proposatzen da, e, kaina bera berriz ere mar, martxan jartzeko ba, abentura bizi barko ditu osaku txikiak eta e, bere beldurra gain ditu ere, ez? Bada hor historia eh, bat e, interesgarria ere hiru urteko edo lau urteko batentzat e, ere aberasgarria izango dena. Bai, bai, bai, uste dut uh, aurrek etapa hainitz gainditzen dituztela hor uh, adin ah, hortan eta berbada berantago ere, baina Hor bai eda hori e, beldur baten augean nola, nola jartzen nahi zen eta ze mobilizatzen aldudan dan beldur hori gainditzeko eta azkarrago ateratzeko gero hartarik. Eta ba uste dut liburu hau jentzat dela, baina nolako etapak bizitzen dira bo, hilarte. <laughs> Bat batean, amatxiren botza entzundu urgunera. Lelu esti bat kantatzen. Itxi begiak ez beldurtu, Begira bihotzean hemen nauzu Etxi begiak ez beldurtu Begira bihotzean hemen nauzu Hemen Eta ez du erran ere, baina diska liburu bat da. Diska batez lagundurik da liburua, em, diskan aurki, xat, eh, liburuan idatzia denak ondatzen duzu eta kantu bat ere e, sartu duzu, da? Bai, hori da, eh, da sagutipiak mm, orduan aldi oro mm, berduelarik e, eh, oian beltz hortan sartu edo mendi animale hortan igan edo beti beldu jasartzen zaio eta pentsatzen du ezin duela egin eta orduan da matxiren boza heldu junetik lelo bat kantatzen eta orduan kantua hasten da eta orduan niretzat eh, biziki garantzitsua zen uh, irakurleak uh, ezagut dezan kantu hori. Eta orduan, pentsatu nuen, ba, berdugu odio bat, uh, eh, berda odio bat liburu bat hortan ez da posible. Orduan, bon, ekonomikoki pixka bat komplikatua zen, baina uh, santzaukan dugu ere hautatua izaita erakunde publikoaren Eh, proiektu batean, nun uh, liburua gero banatuko duten uh, eh, egielkar bidez, eta orduan alea initz uh, aterako dira, eta hori esker odioa grabatu izan dugu, eta bai, orduan, da, da simpli-simplea da botza, kondatzen ipuina, eta kantua ere da kapela, hola, mm. pixka nahi duenak entzuteko, eta eta bestalde ere ez dena euskalduna edo eta nahi badio mm, ala ere entzunarazi edo euskalduna dena ere gozo da ere beste norbaiten botzen zutea, feala. la. Ba, liburua, diska liburua plazaratua, edo zein eh, saltokitan eskuratu izango dugu amabi eurotan, eta beste adar bat ere ireki duzue, hau da, eh, zuek e, edo zu, e, taier bat eskaintzeko ere e, desmartxak abiatuko dituzu, zure helburua baita ere ikastetxe ezberdinetan aurkeztea, edo mediateketan ere aurkeztea liburua. Bai, bai elburua orain fenguretzat jadaini da Eh, zorion handi bat, eh, proiektu, <laughs> proiektua bururatu baita eta hor liburua egina da eta biziki da abentura eta orai bai da albezain bezain bat aurrekin partekatzea, fe hau jala heldu eta liburu horrek behar duzun bezala, hainitz gai aipatzen ditu, orduan um, segida bat emaiten alda, uh, eh, ipuina elgarrizketa bat eginez entzulekin edo mm, eta bai hor pentsatu dut pixkat uh, um, proposatzea mediateka, ikastola edo elkarte edo na, interesatua den uh, ipuinak ondatu uh, trukaketa bat ipuinaren ondoren eta gero eta bidez ba, mm, eraman zakit, e, eh, pentsatu ian, eh, batzutan ez dugu pentsatu ere, zer den, zer gura ametsa, do batzutan antzi dugu, doar batzuek biziki argi dute, besteak ezain beste, eta, eta pixka bat gauzatzeko edo ian eh, nire ametsa hau da, eta nola eginen dut, e, arat buruz joiteko, zenta da lana ere ametsa baten gauzatzea ez da bakarrik, uuu, amesten dut, eta <laughs> da, ara, hori lotu, eta maiten du bat, eta, ale, guazen. <laughs> ba, ara, itzuli eder bat egin dugu, beraz, ontan utziko dugu sola ere kuriosi kantatzen duzu diskan, entzun dut, e, ba, kantuan ere ari zarela, ez? Aierrako azaraz da? Bai. Idazlea izateaz gain afizioz, e, kantatzen, kantatzen duzu ere? Talde batean edo? Mm, kantatu izan dut, bai, ardi beltza ah. taldean, ah. In orain eh, bau utzi dugu taldea hortan utzi ginuen, eta bai, berbada ametxe, bon, ba, baditut ametsa initz, ordan, <laughs> jadanik bat bete dut, eta ordan, bai, hartuko du listan, bai. ean, zein den bigarrena. Eta ean kaina berarekin hartzen duzu. <laughs> Hori da. <laughs> ba, miles. Zuri. Zatoz, ni sato mira Kultur Alea. Otsaiaren ogoita zazpian ondarribian eta martxoaren batean baionako antzokian ikusi izanen dugu kukai dantza taldearen azken sorkuntza lana. Laberonal taldeko koreografoa den Marcos Moraurekin elkarlanean atondu baitute beraien azken obra. Oskara izeneko lana. Euskara izendatzeko aintzinako hitza dugu Oskara, eta zer dela eta lan honi honako goiburua jarri dioten galdekin diogu Jon Maia, e, eh, kukai, dantza taldeko koreografoari. Talaberon alek beti, bueno, bere ikuskizunak izaten dira duko leku, leku bat da, eta bertako elementuen inguruko gogo eta bat. Eta, bueno, handik, hortik anetorri zan, ba, aiei egindako proposamena, ez da, ba, ba seri horren ba, Euskal Herrian kokatzea, ez? eta bueno, ba hortikan e, pixka bat e, ba, bertako kulturdulea tradizionalaren elementuak erabiltzarekin eta irudizta egun euskerak, zala euskeraren lurraldeak e, irudikatzen zuela ondoen pixkat e, gu geografikoki nun kokatzen genuen ikuskizuna eta gero euskara izena gustatu zitzaigun e, misterio puntu batekin ere bai eta eta lasa aukeratu Eta Euskal Herria diozun bezala, e, abia puntu izan bada Euskal Herriko kultura, e, eh, oroar e, eh, kulturaren inguruko gogo eta batetarantz e, lan bat dugunakoa? Bai, gogo eta egiten du pixka bat e, kulturaren egoerari buruz, ez? Batez ere kultura orokorra, baina baita kultura tradizionala, ez da? Modu universalean, hau da, hau kontatu ziteken Euskal kulturarekin edo edo dozein herrialetako kulturarekin, ez da? Kasu honetan, ba, bueno, ba, lan hori hemen gauzatu denez, e, gogo horiek lazaratzeko modua, ba, ba izan da, euskal kulturaren hainbat elementu erabiliz, eta baina hori e, beti ustartuz eta erabat deskontestualizatuz, ez? Beste eremu batera eraman da, e, beste elementu askorekin elkarlanean, hau gogoeta hori hor dago, elementu batzuk hor daude, baina lenguai oso universal baten bidez kontatuta. Aipatu diguzu Marcos Morau ba koreografoarekin elkarlanean egin duzuela sorkuntza lan hau, bi zuen bi unibertsoak e, batu elkartu dituzue e, eh, lanuntan. Bai, bai, gainerak era bi orain arte, ba gure ibilbideak, bueno, berekaza bere kasa egin dugu eta oso bueno, dantzaren ikuspegia ba ba, ezberdin gauzatzen dugu, ez da? E, mugimendu aldetik ere, baina beti pentsatzen duen, e, erakar, oso erakargarria zela bi mundu oiek Ba, hortik etorri zaian beraiei egindako proposamena, eta onartu, eta egizan ba uste dute bateratze hori aspektu askotan, baina mugimendu aldetik ere oso interesgarri izan dela, ez da? Hora, eh, e, hain izanik ere, erabat osagarriak, eta, bueno, ba, goi berri bat sortu dala bien arteko topaket hortati. Bost dantzari ikusi izango ditugu taula gainean, baina seigarren artista bat ere, badugu ikusgarri juntan, erramun martikorena. E, eh, bai, mm, erramun martikorena da, ze interpretetako beste bat, ez da? Hora, e, Oskara ikuskizunaren barruan e, Ramon Martikorena ez da Ramon Martikorena, berak jokatzen du pertsonai bat. Eta uste oso polita dela, bere ikustea, nola, bueno, ba, kontestu berri batea, bueno, bere oiko haotxa, kantakera eder horrekin, baina baita ere pertsonaia bat kokatuz, historia baten zerbitzura, beste dantzari aktore batzukin harremanetan, bueno, ia esan oso esperientzia polita izaten ari da berekin hau konpartitzea. Bakukai, dantza taldeko Jon Maiarekin izan dako solasaldiaren pasarte bat entzun duzue, eta esan dako, otxaiaren ogoita zazpian ondarribian, eta martxoaren batean baionaldean, ikusi izango dugu, kukai, dantza talderen azken lana. Baner aldetik besterik ezentzule. Bihar arte eta bien bitartean ongi izan. Aio. Izarre derra zauzkit gogoan, bihotzeraino sarturik. Izarre derra zauzkit gogoan, bihotzeraino sarturik. Horregatik anamorioa, haundi adizunek zurik. Ez du deseo beste indiarik bazin dauzkit lograturik Horregatik anamorioa haundia dizunik zuri Ez du deseo beste indiarik bazin dauzkit lograturik Bentatik nator bentara noa, bentan da nere gogoa Bentatik nator bentara bentan da gogoa bentako arrozak rabelinetan hartu dut amorioa. ez du dezeo beste krabelinetan daukita amorioa bentako arrozak rabelinetan hartu dut amorioa. ez du dezeo beste krabelinetan daukita amori sarturi Izarre derra zauzket gogoan Bihotzera nio sarturi Horregatik anamorioa Haundia dizunik zuri Ez du deseo beste indiarik Bazin dauzkit lograturik Horregatik anamorioa Haundia dizunik zuri Ez du deseo bazin dauzke lograturik Bentatik nator bentara nua, bentan da nere gogoa Bentatik nator bentara nua, bentan da nere gogoa Bentako arroz krabelinetan hartu dut amori Ez du deseo beste krabelinetan dauk sentzua zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaztik. Segitu behaztik. Ni galtzeko ez ne horren behar. Ni ez doa bide aftatik jasine. Ez ikan ez.